tubaramutse bakunzi ba radiyo isanganiro tubaha ikaze makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira okuyunguruza n'ikibazo kidasanzwe mu ntara za kirundo na bururi abari babyifuza mu gitondo Cuyu wa kane bibaza ko biva kwikena gigitoro ry'igitoro ibituma barihishwa amafaranga arenga kuyo bari bamenyereye bivanye n'ingendo bafata murabikurikira murano makuru abanyepolitiki bararajwe ishinga n'igabanuka ry'ubutunzi mu gihugu muri kino gihe bakabona ko iryo gabanuka rirengeye mbere igibonekeje mu bihe bitorosha Burundi bwaciyemo mu gihe mu mugambwe ya basaba ko abanyepolitike bahunze bohungurwa kugira amafaranga mvamakungu bakoresha iyo bari akoresherejwe mu burundi muri pare naho basaba ibiganiro hagati y'abanyamigambwe kugira batorere hamwe umuti w'ibyo bibazo bihanze igihugu baridoga kuba urubanza rw'uwo bagiriza kubakubita hageze aya mango rutaraburanishwa na rimwe n'abahuza bo ku mutumba songa turi muri komine n'intara ya gitega mu bushikiranganji bw'ubutungane barabahumuriza ko dosiye y'urubanza rwabo yabo yamaze gushikanwa muri sentare nkuru y'intara ya gitega tubafitiye na bucana yandi y'ubutungane ituganirira ku burenganzira bw'ukurikiranwa n'ubutungane nk'akarorero guhabwa umushingwamanza amufasha ni muri makuru rero ahagarariwe na Eric Wimana mu buhinga bw'ivyuma mwejumva Omer Ndwayo sanze kuri radio mu gisata cy'ubutungane twanzika ano abahuza bo ku mutumba songa komine n'intara ya gitega baridoga kubera urubanza rw'umuntu bagiriza ko yabakubise mu kwezi kw'icumi umwaka uheze hageze aya mango rutaraburanishwa na rimwe bari bizera ko urubanza rwabo rwonyarukijwe bisunze ko nabo basanzwe bari mu batunganiriza abandi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane arabahumuriza ko dosiye y'urubanza rwabo yamaze gushikanwa muri sentare nkuru y'intara ya Gitega ni nkuru ya Gerard Nibigira Abahuza bo ku mutumba songa komene n'intara ya Gitega basaba ko ugo rubanza goshigwa mu ntayicese vuba kuko haheze kirekire barindiriye gutunganirizwa mu gihe bo babandanya batunganiriza abandi. icyo gihe dukubitwa zari tariki zibiri z'ukwezi kw'icumi twari tubibutungane gushikaho ubu urubanza ruva kwa pejura aja muri parake generale gushika uno musi turacishuza muri parake generale batubwira ngo imashini yarapfuye kuko tumaze kujya kwishyuza ituro zitanu zose batubwira ngo imashini yarapfuye tubona umenga ni ikibazo kigoye cyane turibaza rero mbega nimba imashini yo muri parake generale yarapfuye muri parake nta zindi manza zigicibwa canke hoba hari ikindi kibazo cyabaye nk'abantu turiko turatunganiriza abantu turasaba ko natwe dutunganiza kugira ngo ntibizigumeze dutwara umwanya kuko vy'ukuri igihe tuba dutonanga gutunganiriza abantu abantu natwe tujya kwitura ubutumwa badutunganirize hama ntibadutunganirize by'ukuri natwe ntitunezera na gatoya ariko twe turagerageza tukaguma dutunganiriza abantu nubwo twege duhura n'ibyo bibazo bakadukubita umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane Mukeshimana Anne Marie akabahumuriza avuga ko iyo dosiye yamaze gushikanwa muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega icyo kintu turazi ko cyabaye na dosiye iranapohorwa turaca mu myemeramazi imbere igashika no muri parake ubu rero parake yarashimishije urubanza muri sentare inkuru y'igihugu ya gitega bisabwa rero yuko abo bahuza bagenda bakarambika ngo rwahawe kugira ngo baburane bafite ibyo basaba nabo nk'abantu bagiriwe nabi abanyagihugu bo ku mutumba bagasaba ko urwo rubanza rwunyaruka uzokwagirwa n'icyaha akazohanwa hisunzwe amategeko bagasaba kandi ko abahuza bo kubahirizwa ntihagire abasubira kubahohotera ubudashimishijwe n'ingingo baba bafashe bakamusaba kungururiza muri sentare y'intango aho guhohotera no gukubagura abahuza igitega jean ibigira ku bwa isanganiro Gerard Nibigira urakenuye tukiri mu gisata cy'ubutungane umenyesha makuru Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru Ranova yararengutse ku itariki zitandatu ku kwezi kwa gatanu imbere ya sentare nkuru ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura yariko yumvirizwa kugira sentare isuzume ko yoburana yidegembya canka apfunzwe afungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba kuva igenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa kane yagirizwa guhungabanya iyubahirizwa ry'imbibe z'igihugu atente à l'intégrité du territoire national mu gifaransa hamwe no kugira umutima w'amacakubiri afatiye ku budasa bw'urukoba ubwoko canke amamuko aversion uh, raciale mu rurimi rw'igifaransa abamuburanira banegura uburyo yahagaritswemwo mu gihe yitabye kuri telefone uwari yemeye kumuha amakuru mu ntara ya ngozi bakabona ko akwiye kurekugwa eka n'umumenyeshamakuru ni Claude Nduwimana yararengutse itariki zibiri z'ukwezi kwa gatanu imbere ya sentare nkuru ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura nyene apfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze yagirizwa gucafuza bamwe mu bategetsi b'igihugu hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu ahejeje kumvirizwa na sentare yahawe irindi sango ryo gusubira kurenguka kuwa cumi na gatandatu ukwezi kw'indwi kwiyunguruza ntibyoroshe na gato mu ntara ya kirundo amakuru ava muri iyo ntara avuga ko indwi zirenga zibiri ziheze atanimara ibonetse ku masitasiyo ane mu eh, ari muri icyo gisagara iryo marero rivugwa rikaba rima ry'igitoro Eh, kumanuka mu gisagara cya bujumbura uva mu kirundo mu modoka z'amashyirahamwe bus d'agence mu rurimi rw'igifaransa uwiyunguruza asabwa kuriha amafaranga ibihumbi mirongo ibiri mu gihe hahora harihigwa ibihumbi cumi n'indwi naho nyine hakaboneka imodoka imwe cyangwa zibiri ku munsi benshi mu biyunguruza bahitamwo gusivya ingendo zabo bibaye ngombwa naho bakiyunguruza mu miduga yo mu bwoko bwa Probox gushika ibujumbura bibatwara amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ine na bitanu na mirongo itanu basaba leta gufata ingingo zihuta zo korohereza abanyagihugu kugira baruhuke Abraham Safari ku masitasiyo ane ari mu gisagara ca Kirundo nta nima ry'igitoro riharangwa indwi hafi zitatu zirarangiye kuri magendo ugize imana akakironka akironka ku mafaranga ibihumbi cumi n'umunani canke mirongo ibiri ku gicupa bita ikibuni c'iritiro n'inusu naho nyene mu kukigurisha babanza kumenya neza ko atari maneko w'igipolisi kuko babafashe ngo baca babatwara ico gitoro no gupfungwa bagafungwa nk'uko bivugwa n'abegereye abagurisha ivyo bitoro vya magendo ku bw'ivyo rero imiduga imwe imwe yarahagaze aha twovuga nk'imiduga iseha amabuye n'imicanga bita amabeni ba nyeneyo bakavuga ko batabona ingene bazoriha amadeni mu mabanki co kimwe n'iyindi miduga minini minini inywa ibitoro vya mazutu ku bijanye no kwiyunguruza ku mapikipiki urugendo bahora barihishiriza amafaranga igihumbi ubu n'ibihumbi bibiri aho ni mu gisagara cya kirundo gusa uva mu gisagara cya kirundo uja i bujumbura ku mabisi y'amajanse barihishwa amafaranga ibihumbi mirongo ibiri mu gihe igiciro kizwi na leta ari ibihumbi icumi n'indwi ba nyene imiduga bagasigura ko bakironka kuri magendo kibazimbye cyane. ku miduga mito mito bita probox bariha hagati y'ibihumbi mirongo itatu na bitanu n'ibihumbi mirongo ine gushika i bujumbura nayo kuva mu kirundo uja ingozi bakarihishwa hagati y'ibihumbi cumi na bitanu n'ibihumbi cumi n'umunani abanyagihugu basaba leta gufata ingingo zihuta ziborohereza na cyane cyane ko bugarijwe n'ubukene mu kirundo aburamu safari kubw'iradiyo isanganiro Abraham Safari urakenuye ikibazo cyo kwiyunguruza rero saho mu kirundo gusa ikanibururi ni ikibazo kidasanzwe abazindutse biteze kwiyunguruza kuri uyu wa kane ku gituro cy'imodoka ibururi bidoga baridoga bidasanzwe ko babuze imodoka zibunguruza ah, bibaza ko icyabitumye cyo bari ibura ry'igitoro iyo habonetse ipikipiki abayiyunguruza ko basabwa kugwiza na kabiri uburyo bahora biyunguruza ko nko kuva ibururi gushika ivyanda ku ipikipiki barihishwa hagati y'ibihumbi mirongo itatu n'ibihumbi mirongo itatu na bitanu hahora hatangirwa ayari hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi cumi na bitanu by'amafaranga y'amarundi ni mu gihe ingendeshwa nyinshi zimaze iminsi zitondeye igitoro ku masitasiyo ibururi cyo kimwe na bene ingendeshwa abiyunguruza basaba leta gutorera umuti ikibazo cy'ikena ry'igitoro zeno nzambimana nta modokari imwe yunguruza abantu ku gituro modokari kiri ku isoko ya bururi yabonetse kuva mu gatondo kuri uyu wa kane gushika nk'igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu abiyunguruza batashimye kuvugira kuri mikoro yacu bakaba bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa ngo n'inzara ishobora kubicira kuri ico gituro kubera babuze ingene biyunguruza ariko nk'igihe cy'isaha zitandatu hakaba hashoboye kuboneka amapikipiki atatu n'imodokari zishaka kuri zibiri zo mu probox ariko bunguruza abantu bakaba bari badugije ibiciro byo kwiyungura kuruza nko kuva ibururi gushika mu rumonge canke gushika imatana bene izo ngendeshwa bakaba basaba amafaranga ari hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi cumi na bitanu by’amarundi hahora harihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu by’amarundi nayo umunyagihugu yari kwaja ku mugwa mukuru wa mine vyanda bamwe muri abo bunguruza abantu bakaba bariko bamusaba amafaranga ibihumbi mirongo itatu abandi nabo bakamusaba amafaranga ibihumbi mirongo itatu na bitanu vy'amarundi hahora harihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi cumi na bitanu vy'amarundi y'abarundi ku ipikipiki ibyo bikaba byatumwe n'ubukene bw'igitoro umaze iminsi bibonekeza kuko nyuma canyowe ku masitasiyo ari bururi mu mpera z'ukwezi kwa kane nk'uko abakozi bakorera kuri sitasiyo serivisi iri bururi babivuga kuri iyo sitasiyo tuba twasanze. ingendeshwa nyinshi cyane zitonze zikaba zihatonze kuva kuri uyu wa gatatu benezo bakaba batumenyesheje yuko babariwe yuko igitoro gishobora kuboneka umwanya uwo ari wose ari naco gituma bashimye gushira izo modokari kuri iyo sitasiyo abiyunguruza cyo kumwe n'abunguruza abantu eka n'abanyagihugu b'Ibururi bavuga ko ubwo bukene bw'itoro buguma bwibonekeza ngo bwabateye ubukene mu miryango kuko ngo bamwe bamwe imirimo yabo basa n'abayihebye kubera badashobora kwiyunguruza bagasaba leta gukora uko ishoboye kose kugira ngo ico gitoro gishobore kuboneka boroherwe mu mirimo yabo Ibururi Zinonzamibana Radio Isanganiro Zeno Nzambimana nawe urakenuye Burundi rero bwaraciye mu bibazo bigoye by'intambara ariko ngo nta bibazo bikomeye nk'ibijyanye n'ibura ry'igitoro cyangwa amafaranga mvamakungu byibonekeza ku rugero nk'ubwo biriko muri kino gihe umugambwe Hanake usigura ko byava ku bintu byinshi cyane cyane ibijyanye n'ingene igihugu cyari gitunganijwe Aloise Baricako arongoye uwo mugambwe atanga uburorero bujyanye n'uko muri ibyo bihe hariho eh, igitoro cy'intega bizoza hamwe n'ingwati y'inzahabu yari mu banki nkuru y'igihugu ibyatuma amafaranga mvamakungu aguma aboneka ego nibyo igihugu Burundi cyaciye mu bihe bitoroshe aho haba ingorane ugasanga hama hariho ubwicanyi guhindura inzego haraba igihe badushira mu bihano za mbargo turafatirwa ibihano ku buryo uburundi bwari mu bihe bitoroshe ariko icyo gihe cyose nibyo ubutegetsi bwari buhari bwarashoboye guhendahenda ibiciro ntibyaduka n'ibi bintu by'amamariverizasiyo ibi by'amanyuruza y'amatungo ya leta ntibyari birebire wasanga ari nk'umuntu umwe cyangwa babiri naho nyine agatwara makeya ntaterurane n'inzira koga icyo gihe rero byarakunda ko uburundi buguma bubaho kuko twadufise igitoro cy'integabizoza cyabitswe ku buryo habonetse ingorane cyaba kirakora mu kurindira ko izo ngorane zitorerwa umuti yose nibababwire bati nimutahe kuko hariho amahera aronka kera yaca muri beribe mugabo ubu akorera hariya mu mugambwe parena naho babona ko kubona igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi muri kino gihe ari bintu bidatangaje bibaza ko abatwara ngo batategekanije imigambi irashe yotuma haboneka amafaranga y'agaciro zeno ni mubona umukuru wo mugambwe atangazwa no kuba mu myaka yahera igihugu kiri mu ngorane zitewe n'intambara igabanuka ry'ubutunzi ritashyitse ku rugero ririko muri kino gihe agasaba leta gushyiraho ibiganiro hagati y'abanyamigambwe kugira batorere hamwe umuti ni ukuvuga wategekanije kuzokwicwa n'inzara turi buvuge ko babigize ibigirankana vyoba ari ibara tuvuze ko ari kutamenya naho nyine biratangaje rero aho niho tusha tuburira inyishu gihe cyambarwa cyaje imbere yaho leta yari yarakoze ku buryo amafaranga aboneka buraca bugacana ayandi mu butungane ukurikiranwa n'ubutungane hari igihe ategerezwa guhabwa umushingwamanza mufasha nk'akarorero igihe icyaha yagirizwa gishobora guhanwa kuva ku munyororo w'imyaka mirongo ibiri umushingwamanza Gilbert nini nahazwe avuga ko bitegekanijwe n'amasezerano mpuzamakungu uburundi bwateye ko umukono cyo kimwe n'ayagenga ingene imanza z'ibyaha zitohozwa zikaburanishwa kugira amatohoza abe mu ntumbero yubahiriza uwukurikiranwa n'ubutungane umushingwamanza afatwa nk'umuhinga yunganira uwagirizwa icyaha Ido nido ni muri ino bucanayandi y'ubutungane mwateguriwe na Alain Desire Bukeyeneza amasezerano mpuzamakungu hajanye n'agateka na muntu ibwirizwa shingiro cy’u Burundi hamwe n'itegeko rigenga imanza z'ivyaha eka mbere n'irigenga abashingwa manza ategekanya kukurikiranwa n'ubutungane afise agateka ko gufashwa n'umushingwa manza avyishakiye hari gihe rero ako gateka gafatwa nk'itegeko umwana ariko akurikiranwa n'ubutungane nta na rimwe ashobora kubazwa atari kumwe n'uwumufasha bisigurwa n'umushingwamanza Gilbert Nini Nininahazwe ni mu gihe uwagirizwa icyaha afise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani y'amavuko uwo twita umumineur ubu ategetswe kuronswa umushingwamanza nk'uko bitegekanijwe mu ngingo z'amajana abiri na mirongo ibiri na kabiri agace ka kabiri n'iy'amajana abiri na mirongo umunani na kabiri z'igitabo kigenga ingene imanza z'ibyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa nico kimwe no ku muntu wese yagirizwa icyaha gikomeye canke se ntaribonye ko ari ngombwa ukurikiranwa n'ubutungane afashwa n'umushingwamanza niyo icyaha uwagirizwa akurikiranwa ko gihanisha umunyororo uri hagati y'imyaka mirongo ibiri nirenga. ariko aho rero iryo tegeko rirategekanya ko uwagirizwa icyaha abanza kwemera kwaronswa umushingwamanza ubwa gatatu niyo umucamanza abonye ko bikenewe rusanzwe rukorana n'ubutungane burashobora guha umushingamanza umusabye wese hanyuma kandi hariho amashyirahamwe menshi yigenga asanzwe akorana n'ubutungane ashobora guha umushingamanza rubanza uwumukeneye bitagoranye intumbero yo gutegekanya umushingwamanza afasha ukurikiranwa n'ubutungane ngo ni ukugira haba amatohoza adahengamye yubahiriza agateka k'uwagirizwa icaha umuburanyi ashobora kuba bigaragara ko atabuhinga bukwiye afise bwo kwiburanira neza nk'uko ku mwana aba akeneye gukingirwa by'umwihariko kuko atabaragira ubwenge n'ubushobozi bukwiye bwo kwiburanira imvo ya gatatu nayo ni uko ni kugira ababuranyi bose uburenganzira bungana bwo kwiregura uwagiriza icaha aba ariko ahangana n'uwizi by'amategeko ari we mushikiriza amanza igihe cyose uwagirizwa yatswa agateka ko gufashwa n'umushingwamanza aho ngo arafise uburenganzira bwo kwanka kwishyura ibibazo yabajijwe yari imbere y'inyamiramabi canke y'umushikiriza amanza canke imbere ya sentare arafise uburenganzira bwo kutishyura ku bibazo ariko arabazwa mu gihe atari kumwe n'umushingamanza wiwe arashobora no kwitura inzego zikurira uriko aramwumviriza ni ukuvuga ari imbere y'igipolisi canke imbere y’umushikiriza y'umushikirizamanza arashobora kwitura umushikirizamanza mukuru kugira ngo abikosore ivyegeranyo byose bikozwe haba imbere y'inyamiramabi canke imbere y'umushikirizamanza n'ubutungane wari afise uburenganzira bwo gufashwa n'umushingwamanza atamuronkejwe ngo ubutungane butegerezwa kubifata nk’impfaguza amatohoza agaca atangura Alain Desire bukeye neza aha niho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye dushimire na yari ku imana yadufashije mu buhinga bw'ibyuma n'agahwane